Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղի դպրոցում 328 աշակերտ է սովորում։ Այստեղ գործում է երկարօրյա դպրոց ծրագիրը։ Երեխաներն այն շատ սիրեցին, ասում է դպրոցի տնօրեն Նարինե Միրզոյանը։ Մեր դպրոց այցելության ժամին ճաշամատուցվել երեխաներին էր սպասում։ Դպրոցի միջանցքի աղմուկը տեղափոխվեց ճաշարան։ Սննդակարգը մշակված է առողջ եւ օգտակար լինելու սկզբունքով։ Ընդհանրապես ըստ ցուցակի առաջինից 9-րդ դասարանը, եթե մենք աշակերտների թվականակը ասենք, 260-ն են, բայց 260-ը սիստեմա մանրամատիկ չեն մասնակցում, կան աշակերտներ, որոնք ասենք ցանկություն չունեն, չեն մասնակցում, բայց մեծամասնությունը մասնակցում է սննդակարգը մշակված, առողջ սնունդ, գոհենք, մեր խոհարարները լավ այդ կազմակերպում են, ամեն ինչ նորմալ է եւ սնունդի հետ կապված խնդիրներ չկա։ Պարզապես միգուցե գյուղի մեջ լինելը տարածվածություն լինելը հեռու վայրերում գտնելը մոտ 2-3 կիլոմետրից, ասենք աշակերտները գալիս են, մինչև հասնում են ուշ ժամը եւ զգում ենք, որ ծնողները մեկ-մեկ էլ տրտընջում են, որ չեն կարողանում դասապրոցեսը, ասենք, դասապատրաստմանը շատ ժամանակ հատկացնել, չնայած իմ ուսուցիչները, համակարգողները այստեղ իրենց արժե դրված խնդիրները բարեխղճորեն կատարում են, դասապատրաստում, տնային աշխատանքների կատարում 44-օրյա պատերազմից հետո դպրոցը առաջիններից մեկն է բացվել հանրապետությունում։ Նոյեմբերի 23-ին 50 աշակերտով եւ 23 ուսուցիչով կազմակերպվեց առաջին դասը։ Այժմ երեխաների թիվը գրեթե հասել է նախապատերազմական ցուցանիշին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի մենք ունեինք 304 աշակերտ, ունեինք 38 ուսուցիչ եւ երբ արդեն եկանք դպրոց, բնականաբար սկզբնական շրջանում քիչ էին աշակերտները ու աստիճանաբար տարվա կտրվածք ընթացքով աշխատացան եւ մի քանի ուսուցիչներ տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն երեք ուսուցիչ տեղափոխվեց ու շարունակեցին անցնել արդեն դասաprocessներին ու նորմալ ռեժիմին։ Կոնկրետ 304 տարվա սկզբին սեպտեմբերի երբ արդեն սկսվեց ուսումնական process-ը, տարվա վերջին գրեթե այդ թվականակը պահպանվել է ու տեղահանվածներ եկել են, նույնիսկ ավելացել է կարելի ասել։ Այս տարվա ուսումնական եկան տարվա սկզբից արդեն մենք ունենք 328 աշակերտ։ Դպրոցականների հաջողությունների մասին առանձին ողջավորությամբ է խոսում տնորենը։ Մենք շարունակում ենք այդ ոգով դաստիարակել մեր աշակերտներին ու Փարքաստո մենք ունենք այդ հայրենասեր սերունդը արագ ինքնակազմակերպելով մեր ուսումնական գործընթացը մեր աշակերտները մասնակցեցին մի շարք միջոցառումների եւ շարադրությունների մրցույթին եւ բնագիտական առարկաներից օլիմպիադաներին շարադրությունների մրցույթում մեր աշակերտները նույնպես ունեցան հաջողություններ գրավելով առաջին երկրորդ ինչու չէ նաեւ ացանկով ասանագիր այդ աշխատանքը բարձր է գնահատել եւ նախարարությունը ըստ արժանվույն գնահատվել ներկայացրել են նաև իմ ուսուցիչները ու մենք տեսնում ենք այդ նույն ոգով շարունակում են շարադրությունները ապացուցում է իմ աշակերտների կատարած աշխատանքը, չէ՞ որ յուրաքանչյուրս եթե բարի խղճորեն ու պատասխանատվությամբ կատարենք մեր արժեն դրված խնդիրները, ամենամեծ հայրենասիրությունը հենց դա է։ Այն որ ունեմ ես աշակերտների մի բանակ, որոնք բարդաճանաչ սիրով պատրաստվում են դասաprocessներին եւ գրանցում են հաջողություններ ուսման բնակավարում։ Ես կասեի դա նույնպես հայրենասիրության վար ապացույց է։ Բարմեն Գրիգորյանի անվան դպրոցը մեծ է, հիմնախնդիրները շատ։ Առաջնային սպորտ դահլիճի վերանորոգումն է եւ մասնագետների պակասը։ Ինչպես գրեթե բոլոր դպրոցներում, այստեղ էլ բնագիտական առարկաների մասնագետների կարիք կա։ Լաբորատոր սարքավորումներով դպրոցը հագեցած է։ Նաեւ արմատ լաբորատորիա ունեն, սակայն խմբավար չունենալու պատճառով ժամանակավոր փակվել է։ Անկեղծ ասած, մենք ունենք խնդիրներ սպորտ դահլիճում, սպորտ դահլիճը վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Ընդհանուր դպրոցն է, իհարկե դպրոցում էլ ունենք մասնակի վերանորոգման կարիք, այն որ 2007 թվականին վերանորոգվել է նորից, թեմ զգում ենք, որ ունենք վերանորոգման կարիք, բայց թիվ առաջին խնդիրը սպորտահալիճն է, որ մի քանի տարի մենք այդ հարցն ենք բարձրացրել ու հստացել են եւ սպասում ենք։ Իսկ ինչ մնում է, ասենք, ուսուցիչների կadrերի հետ կապված բնագիտական առարկաներից ինստվում է ելի կարելի է, ասենք, համալրել կadrերով այսօրվա դրությամբ դպրոցի հիմնախնդիր ընկերներից ջերուցումն է։ Երևի բոլոր դպրոցներում այդ խնդիրը կա, բայց իհարկե մենք համապատասխան գերատեսչությունների համապատասխան կառույցների հետ համագործակցում ենք ու դրական պատասխան ունենք Հաթերքի միակ դպրոցը լուսավոր ու կահավորված համբերատար սպասում է խնդիրների լուծմանը գալիքի հանդեպ անսասան հավատով։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։